Euskaraldiaren kari, azte honetan aipaldiak izaren ditugu, goizero, eta goizonteko gure gomita, eneko gorri dugu, egunon? Egunon. Euskaraldia, hizkuntza ohiturak aldatzeko harikita soziala omen da, eneko? Bai, bai, bai, hori Lehenik Euskaraldia ariketa sozial bat da, jazoin duzu. Euskaraldia ez da Euskararen aldeko komunikazio kanpaina bat, eta ez da ere besta bat. Gazorek zer suposatzen du, suposatzen du iztunak bere baitan egin behar duen lan bat dela. Euskaldunak bere baitan egin behar duen lan bat. Mm Hau -hmm. lehenik. Eta bigarrenik, Euskaraldia, Euskaya, Euskara gehiago erabiltzeko egunak dira. Horrek suposatzen du, egin batean, oiturak aldatu beharko ditugula. Alere, e, oiturak aldatzea ez da batera errez? Ez da batera errez, baina posible da eta erresteko badira faktore batzuk, adibidez, oiturak aldatzea, erresago da taldean girelarik, erresago da kuadro bat badugularik, Eta eh, erresago da, bakotsak lan pertsonal bat bere baitan egiten duelarik. Lan pertsonala diozunean zer erran nahi duzu? Zer da lan pertsonala egitea? Eh, lan pertsonal bat egitea da, bere baitan galdera batzuk pausatzea eta, eta erantzunak sekatzea. Ez baitez badatxe baina gutienez sekatzea. Adibidez, uh, eh, azkainen berriki jema zanginezak esplikatzen zigun, oiturak aldatzeko berginuela bai kontzientzia ukan, eta hizkuntza praktiken uh, inguruko kontzientzia ukan berginuela, baina kontzientzia ukaitea ez dela baitezpada aski. Kontzientziarekin batera, iztunak, graze euskaldunak, baliabideak ere behar ditugu. Baliabideak edo egin batean tresna batzuk. Piskat, simpleago erraiteko, hiru muntatako tresnak behar ditugu kognitiboak, komunikatiboak eta fisiologikoak. Komunik, eh, kognitiboak lehenik. Gure autua egin behar dugu iztun gisa. Gure kontzientzia indartu behar dugu. Ni zer izanen naiz, hau bizi edo belarri prest. Ameka egun hauetan, zer aldatzera lortu nahi dut. Norekin nahi dut frantsesez aritzetik, euskaraz mintzatzera pasa. Hau da, konitiboki gure burumunan pausatu behar galderak. Begarrena da, komunikatiboki gure espontaneitatea landu behar dugu. Erantzun motak aintzinetik prestatzea komeni da. Euskaraz agurtzen dudan pertsona batek, eraiten badit ez nagoela ulertzen, nik zer erantzun modiot. Eta Euskara ikasten gen den batekin, nola jokatu behar dut. Isten den baten aintzinean, zer egin, sorpresarik ez izaiteko, antizipazioa da giltza. Eta bukatzeko fisiologikoki, Hameka egun hauetan, bakotsak gure emozioak kudeatzen ikasi beharko dugu ez gira hor bestea erasotzeko, ez gira hor agresiboak izaiteko, hor gira um, euskara partekatzeko. Mila esker, eneko Gorri eta harikita on, zuri ere. Mila esker,